जिन माण्हुनि अलाह जा आयात पूरो कयो अमल थिया हल विधो अलाह मां कानू या संदन अमलनि जी जज़ा आहे ॿियो त कुझु या अमलनि जी जज़ा आहे जेका हुननि खे मिले थी अकाम इलाही ते हलण जी तौफ़ न थी इहा वॾे में वॾी सज़ा आहे हिकिड़े इंसान खे दुनिया में जो अलाह जी फर्म बरदारी रसूल जी फर्म बरदारी पंहिंजे मालिक खे सजदो नेमत ते शुक्रगुज़ारी इहे सभु आराम जी शयूं आहिनि अलाह तो फर्म बेफ़रमान खां असांजी सलब करे छॾी हाणे इहो ईज़ा में आहे तकलीफ़ जे ग़ैर जे आॾो झुकंदो उन्हनि खे इलाज कंदो कल्ब में करार न हूंदो दौलत हूंदी त बि परेशान हूंदो औलाद खां मुसीबत में हूंदो हर तरह हुनजे मथां तकलीफ़ औलाद फरमाए कीअं करे छॾियोसीं हुननि खे का शइ हुनजे करार जी न हूंदी इहो अमल जो न थींदो आहे हबे त ताम अमल हुन जा करिया मां कम ॾियां तरबियत हेठि रहिया उन्हनि में हिकिड़ी शख़्स त थी हे निकिती वॾेरनि खे चयो त असां वेंदासीं काॾे वेंदो आहे हा जो आज़ादी जो ॾींहुं निकिरनि था उन्हनि माइनि वरी वेचारी अड़े त पायूं अड़ेवर कजांइ छा चवनि असां वञूं था भई त कोन पिया चवनि खे ॾेई छॾियाणी हूंदी वेचारी अहिड़ा सोन सोन जा ज़ेवरनि खे पाराए छॾिया ईअं थी पियो पोइ हुननि खे चयूं त बाबा इहे ज़ेवर इहे तव्हांखे चङा न आहिनि इहा हली परचार वठी हिकिड़े माना ज़ेवर गॾु करे सोनारो माण्हू रोको रिजाए हिकिड़ो बोतो ठाहे खणी हुन वञो गाबो खणाई मूंसां खणायूं में हुन मूसा जेके ज़ेवर आहे इजलनि गाबो ठाहियूं जसदन जहिड़ो बदन लहू कुआार तखी हुई रंभ रंभ बि थिए पई अहिड़ी तरह इख़्तियार कई जंहिंमें रंभ बि थी उहा तरह कहिड़ी इख़्तियार हुई किन जो ख़्यालु आहे त हज़रत जिबर सलाम जे घोड़े जी रफ़्तार जेका मूसा अल जे हिनजे हुई सोमनाथ जे मंदर में हिकिड़ो बुत हूंदो हो जंहिं लाइ मजबूर कयो महमूद गज़न खे त इहो तूं न हेॾा खज़ाना ॾियूं ॾियूं इहो हिकिड़ो असांजो असां बाना आहियूं असांजो ख़ात्मा रैयत आहियूं थोरो पोइ खज़ाना तव्हांखे कमु ईंदा गज़न बि इन ॻाल्हि ते थोरो मुतासिर हूंदा आहिनि फयाज़ बि साॻे वक़्तु उन जेका हिकिड़ो शख़्स हो अलाह वारो बुज़ुर्ग हो उन चयो त साईं हिकिड़ी ॻाल्हि थींदी अहिड़ी जे तूं हेतिरी दौलत छॾींदे लकबी वेंदी उहो हिकिड़ो उनजो पुॼारी हो वञी कोठीअ में कंदो रसो छिकींदो कुझु ॾींहं रहियो सोमनाथ में मरण सां सादी बस्ता में जॾहिं उहो कोन्हे त पोइ हथु मथे थो करे सम्झे त इहो कारक थो करे मरण सादी जी ॻाल्हि पोइ उहो उते वञी ब्रह्मण बणियो तिलक बिल्क लॻायाईं ॿुधायईं सभु क़िस्म जा जीअं लोटो बोटो चमको पोइ वञी उते हुनखे जाचीअ ते काड़े थो वञे मौके ते जेको ताड़े वेही रहियो ॾिठई त सुरकियो सुरकियो सुरकियो वियो हलियो वित्र में हिकिड़ा परदा हा लटकियल हुननि में अंदरि लॻे वियो पोइ हिकिड़े दफ़े ॾिसी आयासि ॿिए दफ़े ॿिए ॾींहं ताईं मरीसि हफ़्ते हफ़्ते में थींदो पूॼा कराईंदो आवाज़ु थींदो मन पोइ ख़ुशि थींदा हुआ सभई त हाणे असांजो मालिक असां ते राज़ी थियो आहे हथ बि खणे थो करे आवाज़ु थींदो हिन मां उन अलाए केतिरा जवाहरात हीरा निकिता जो जेके हुननि दिलासा पई ॾिना तंहिंखां चवणा निकिता इहे हरकतूं आहिनि इहे थींदियूं रहंदियूं आहिनि अलम अहिड़ो नौलायो इहो ॻाल्हि जो काय थियण त कई आहे ज़रूरी आहे भले सुबूत खे हल भरो कान्हे बाक़ी हाफ़िर बि कढो हिते ॿ मुक़दर था करणा पवनि हदीज़ शरीफ़ी करणी पवे कुराण में न को ॻाल्हाए न को हिदायत करे पछताइण शुरू थिया त कुमरा आहियूं अलाह तालम न कंदो न बख़्शींदो त हाणे असां तिबाकारी में थी वियासीं ईअं महसूस कयूं ॾिठो बि त काबे जी पूजा कईसीं माण्हूअ में हिकिड़ो हिजाब हूंदो आहे गैर जी हिकिड़ो दफ़ो सॼो कीअं न हिजाबत थी पियो पोइ उहा ॻाल्हि बची वई पोइ ॿीहर हुनखे गुनाह करण में आसानी थींदी पर हिननि इहो वरी बि महसूसु कयो त हर सलाम बीठो न ॾुखिमि हुननि खे तंहिं करे चवनि पिया त असां वाक़ई ज़ुल्म कयुसीं इन विच में बि अची वई ॿुधा पोइ कोन पिया अथनि अञा रजा मूंसा सफ़ा जंहिंजे ॾिठो मूंसा इलाम आयो त कावड़ियल आयो अफ़सोस कंदड़ु पंहिंजे क़ौम ते मोटी अची पैसो मां ख़लफ थो तव्हां मुंहिंजी पोयूं जेका ख़िलाफ़त कई आहे नयाबत कई आहे सभु चिड़ी कई आहे हा दाल तबी तव्हां मुंहिंजे रब जे हुकुम जे पहुचण खां अॻु में ककड़ कई आहे मां तव्हांजो दस्तू खणी पियो अचां न इबादत हीअं कबी हार हीअं कबी तकवा हीअं कॿी सभु ॻाल्हियूं हलकल खणियूं उहे पथर उछली जेके हुयसि मथे ते तख़्ती जिन ते लिखियलु हुओ पंहिंजे भाउ जे सिर खां पकनी कौ मस कोन्हे मुंहिंजी कौ मूंखे लई सम्झो कोन्हे ऐं मूंखे हुननि सां वेहणो त कोन हो वकादू ॿिए क़रीब उहो त मूंखे विढ़नि भला हे दुश्मन आहिनि ख़ुशि थींदा तंहिं करे हाणे मूंखे घणी तकलीफ़ न ॾिए छो त मां कोशिशि घणी कई पर कोशिशि कामयाबु हुई भला हाणे ज़ालमन में मूंखे न घण छो त मां तूं ज़ाली मुसलाम जी तबियत में न बत नरमी आई अला मूंखे बख़्श मुंहिंजे भाउ खे अॼु रामद में दाख़िल कराए जिन गाॾे खे ख़ुदा करे वरितो हो आहे दुनिया जे हयात में मुफ़्तर जेके इफ़्तार कंदड़ आहिनि कूड़ा माण्हू उन्हनि खे अहिड़ी तरह सां असां अलाह ताला फर्माए बदिलो ॾींदासीं जो अहिड़ो ज़ुल्म कयो उन्हनि पोइ ईअं थियो त हुकुम थियो त इन्हनि माण्हुनि खे हिननि माण्हुनि खे क़तल कयो मुर्त जी सज़ा इहा बाक़ी बाक़ी जेको सामरी हो उन पूजा वूजा कान कई उन ते अज़ाब इहो आहे त हिन कतल न कयो ला मिसास कंदो रहे हथु त तप चढ़ेसि तंहिं करे परे परे चवंदो बाबा परे हथु लाहे त टे ॾींहं तप त अलाम साप हुजनि बुराई कई इन रबा अलतल मुख़्तूं तख़्तियूं गॾु की टी नुस्फ़ता हुदायत हुई रहमत अथई हुननि जे लाइ जेके पंहिंजे रब ते रब खां हुआ पोइ सतरि माण्हू हितां हुननि चयोसीं असांखे महिरबानी करे हाणे पंहिंजे रब जी तरफ़ वठी हल असां उते हलूं उन जाइ खे ॾिसूं असां बरक़त हासिलु करियूं ऐं मूंसां माण्हू तमामु घणा हज़ार हज़ार त हिकिड़ो माण्हू चूंडी सतरि हज़ार माण्हू आहे निमिकात निमिकात न ते वाइदे पूरे करण रजफा हुननि चयो त असांखे असांखे बि दीदार थिए भला मूंसा सलाम हुनखे चयो त बाबा दीदार न थींदो इहा ॻाल्हि अजाई आहे मगर हुन मजबूर कयो अहिड़े पंहिंजे महबूब अरबत जी असां ज़ारत करियूं हाल रब लव शे त भई आहे रजफे जो वरितो त सभु बेहोश थी विया मूंसा जे दरगाह में अलाह ताला सुवालु कयो हिननि हाणे इन खां अॻु में जेकर मूंखे मार त चङो छो त हिननि ॿियो गुफ़नि माण्हुनि जे मुतालबे ते असां तुंहिंजे दरगाह में आयासीं हिननि अमकनि खे अची वरितो आहे इन तजलीअ जलाल जे तजली हे थी विया आहिनि मौत ते हाणे जेकॾहिं हे मरी वेंदा त वरी कौम ते मां कहिड़ो मुंहुं खणी वेंदुसि उहे चवंदा त असां हमरा मारे आहियूं इन खां त पोइ असां असांखे मार अतो मां अतोल ॿियो गुफ़ माण्हुनि कुझु हरकत कई आहे लिखो तूं असांजे लाइ नेकी आहे आख़िरत में नेकी सां तो कई आहे इन वदिरा अलॻि असां तोरे रुजू करे आया आहियूं काल अज़ा बि उसी बि बीह मुंहिंजो अज़ाब पहुचंदो जंहिंखे मां घुरांव रहमती वसियत कुल शइ मुंहिंजी रहमत हर शइ पुछंदी हुननि चयो साईं उहा रहमत तूं असांखे महिरबानी करे सारी रहमत असांखे ॾे रहमती वसियत कुल शइ जेका चईं थो न हाणे असांजे गुनाहनि ते हुनखे ग़ालि कर ऐं उहे सभु रहमत जेका सारी तुंहिंजी आयो असांखे ॾे के मूं त सारी रहमत अलाह ताला हिननि जे लाइ कान पई हे उन रहमत में शामिल आहिनि जेको हिकिड़ो रहमत जो हिसो आहे जेको काइनात ते पयल आहे तंहिं करे अलाह ताला फरमायो त न उहा रहमत मुंहिंजी ममार सलाह रहमत लाइ छो त मुंहिंजे रहमत जो थींदो हे उन रहमत जो हिसो आहे जेको तव्हां ते विधो आहे ज़कात जेके तकवा था कनि ज़कात ईमान लहनि था लिखियल सॼो आहे लाइ इहे आहिनि उमत लाइ या हुकुम कंदो खे पाक करे हलाल करे ॾींदो आराम कंदो ऐं उन्हनि जो लाहींदो ॿार ऐं घटि में अहिड़ी तरह सां नापाक शयूं हलाल थी रहियूं हदीश शरीफ़ थो अचे नबी साईं फरमाए पोयसि बिल हनीफी ते समहा मांखे अलाह ताला इब्राहिम जो दीन ॾिनो आहे जेको उहो तमामु वॾी हिकिड़ी शइ आहे ऐं उन्हनि खे कपिड़े जे कतरण ते हुकुम हुयो त तव्हां बली थिए त कपिड़ो कतरे सघो ऐं जॾहिं गुनाह कंदा त फकुल अनफु सकुम जो हुकुम हो त पाण खे मारे छॾियो ख़ैरात कंदा त मतिलबु बाहि बिजली ईंदी जेका हुनखे साड़ी तबाह कंदी हुई पोइ उहा ख़ैरात क़बूल थिए बि अलाह ताला इहे ॿार हूंदो आहे हिन उमिरि वतब नूर लज़ी उहे माण्हू अहिड़ा हूंदा जेके उन नूर जे कठ लॻा हूंदा मतिलबु त इलाही क़ुर पाक मतलू हुजे या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 اضرب بعصاك الحجر فأنبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم أما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون मूसा अलाह ताला खां दुआ घुरी त तुंहिंजी जेका रहमत हर शइ खां वसी आहे वसी रहमत असांखे असां फरमाए ख़ासि असांजे लाइ हुजे वसी रहमत जी माना आहे दावत आम आहे सारी काइनात ते काइनाती वक़्त ताला जे ऐं बादशाही जी दावत रब ताला फरमायो त उहा दावत आम उन शख़्स जे लाइ हूंदी जंहिंजो दीन आम हूंदो जंहिंजी जंहिंजीत आम हूंदी हाणे जी मनसूख न हूंदी हुनजो किताब मनसूख न हूंदो तव्हांजी दावत आम थी नथी सघे दुआ हुजे हज़रत रसूल हूंदो उन हूंदो जंहिंजी तारीफ़ में लिखियलु आहे उन जी तूं तकलीफ़ूं मुसीबतूं बोझ घटि उहे लाथा पोइ जिन माण्हू उन सां ईमान आंदो उनजी रिफ़ाकत कई उनजे दीन जी मदद कई उन्हनि सां इहे ॻाल्हियूं चालू कयूं सौराज शरीफ़ में जेके वसूं अलाह ताला रसूल सलाह जूं कयूं आहिनि उन्हनि वसनि वारो उहो शख़्स ताला उहे मूंसा खे ॿुधायूं में लिखियलु हुई आहे नेकनि जा हुकुम कंदो पिछड़ा हुनजी उमत आमिर अॻियनि उमत में ईअं तकलीफ़ न हुई न बि कमु कंदो हो के चंद माण्हू करे आहिस्ते आहिस्ते सही बात सुठियूं शयूं जेके इंसान जे रूह ऐं जिस्म खे नथो ॾियनि हलाल ऐं हराम जो इंचार्ज अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं हुननि वटि गंदियूं शयूं जेके हिन जिस्म खे नथो ॾियनि न रूह खे ऐं रंधो नुक़सानु पहुचाइनि खाधा पीता लिबास उहे आराम करे ॾींदो हुन ऐं शरीयत में केतिरियूं वधीक तकलीफ़ूं आयल आहिनि अॻियां क़ौमुनि जे सरकशी बाए तो भा तॾहिं थिए जॾहिं माण्हू उहो पाण खे माराए क़तलु कराए पोइ थो भरे इहा सख़्तु ॻाल्हि हुई गुनाह करे त हुनजे दरवाज़े ते लिखिजी वञे इहा बि लही वई कपिड़े जे पात करण लाइ टुकड़ो कतिरणो पवंदो थल लाहिणी पवंदी इहे तकलीफ़ूं तमामु वॾियूं पोइ उहे शख़्स जेके इन हज़ूर अनवर सलाह सां हुनजी दाबेदारी कंदा ऐं दीन ते हलंदा ऐं हुन सां मदद कंदा उहे अलाह जे कलमात ते जेके नबीअनि ॿियनि ते नाज़ थियल आहिनि उन्हनि ॻाल्हियुनि ते बि उन्हनि खे यकीन हूंदो पाण बि हक़ ते हिदायत करण वारा मतिलबु त इहा दावत इजतमाही आलमी आम दावत आहे ऐं उनजी दावत इहा हूंदी आहे मां सारे काइनात जो रसूल आहियां जेको तव्हां ॾे आयो आहियां इहा हुनजी दावत हूंदी विच में हुकुम अची वियो मूंसा इस्लाम खे इतलाउ मिलियो तव्हांजी कौमी दावत आहे उहा बैन दावत हूंदी एॾी वॾी वसी रहमत जंहिंजो जंहिंजी दामन हली क़यामत ते पहुचे उहो हज़रत मूसा इस्लाम पंहिंजे कौम जा हिकिड़ा माण्हू चूंडिया जिन सुवाल कयो उन्हनि खे वठी हज़रत मूसा इस्लाम अॻवान बणायो क़ौम जो उहे हिदायत कंदड़ हुया हक़ जी इंसाफ़ माफ़ हलंदा हुआ ॿारहं असबात उन्हनि जो जमातूं थियूं कता न हो असां उन्हनि मां जुदा जुदा ॿारहं टोला कयासीं इस्लाह निज़ाम जे लाइ ॿारहं जमातूं हज़रत मु सल सलाम कयूं हज़रत याक़ूब अल खे पुट हुया ॿार उन्हनि जी औलाद खे जुदा जुदा करे उन्हनि खे संदन ख़ानदान जा हिकिड़ो नक़ीब मुक़ररु करे ॾिनो वियो जेको निगरानी करे उन्हनि ते उथी वेठीअ ग़लति रस्म रवाज अखलाक आदात जे मथां नज़र करे अहिड़ो हिकिड़ो भलो बुज़ुर्ग उन्हनि खे सम्झियो वियो असां वेही कयोसीं हुननि तलब कई पाणीअ जी त असांखे पाणी खपे तीह जे मैदान में अची विया पाणी जी हाज़त पई मूसा सलाम जे कौम पाणी घुरियो अलाह ताला हुकुम फरमायो त पंहिंजी लठाणो पथर ते पोइ हुन फंब जसत मिन मिना शइ आहिनि पोइ ॿारहं चश्मा फुटी पिया हर हिकु कबीले पंहिंजो पंहिंजो चश्मो कयूं कदल में कुल हूंदा इहा हुननि जी शनाख़्त चए पई हिन में हुननि अजायो हिसु न कयो त वॾो चश्मो असांखे हुजे जेके जेतिरे हिसाब जा माण्हू हुया उन्हनि पाण ई इंसाफ़ करे थोरे जमात वारनि थोरो वॾे जमात वारनि खे वॾो ॾिनो इहो हिननि जो कदम चङो हो उहे अची हिननि वटि लहनि पोइ ज़मीन ते हुननि खे झलनि खाइनि पीअनि ऐं मन हिकिड़ो शकर लहंदो हो आसमान अथऊं तुरंत बीह जबलनि जे मथां या अहिड़ियुनि शयुनि ते उहो खल वांगुरु थी पवे नरम शइ मिठी अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो मादो उहो कुल्लू में तई बात बात अपना कनि इहे पाक शयूं आहिनि तव्हां खाओ गोश्त ऐं तुरंजी बीन शकर जे नमूने ते लहंदो हुयो उहो अमा ज़लमूना असां ते ज़ुल्म न कयां उन्हनि पंहिंजे नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कयो उहो कहिड़ो ज़ुल्म खाईंदे खाईंदे उन्हनि जे तबियत में वीह फैसा जी तलब थी इंसानी हैवानी नफ़्स उन्हनि चयो त असांखे ॿिया खाधा पीता बि मिलनि सब्जियूं भाॼियूं अलाह ताला जो हुकुम थियो त इहे कोन ईंदियूं पाण कयो ऐं अलाह ताला जो रिज़ दीन जे ख़िदमत में हिकिड़े इंसान खे मिले थो उहो हुन दीन जे ख़िदमत जे एवज़ जेकॾहिं दुनिया जो कमु करे ऐं पंहिंजे औकात खे सर्फ़ उन तरीक़े सां कंदो त वरी रिज़ रिज़ो मुड़ी ईंदो इहो आहे भला किन अनफ सम्झ माण्हू चवंदा आहिनि त माश आहे छा करियूं मजबूरी आहे तंहिं करे असांखे दुनिया जा कम करणा पवनि था हिनजी माना इहा आहे त दीन दुनिया जो कमु न आहे अज़ीम ग़लती आहे चोड़ को कमु बि दुनिया जो थी सघे थो मगर दीन जी ख़िदमत दुनिया जो कमु न आहे इहो अकल जो अंधो फ़ैसिलो ओॾां हुननि खे रिस्क मिली सघे सघे थो मगर क़ुर पाक जी ख़िदमत तालीम दीन हितां हिननि खे रिस्क न मिलंदो इहा हिननि जी एतिरी सम्झ कम में आहे अलाह में एतमाद घटि दीन खे सबबु रिज़्क जो नथा सम्झनि माण्हू जॾहिं दुनिया जा सभु कम सबबु रिज़क जो बणिजी सघनि था जंहिं ख़ातिर दुनिया खे रखियो वियो आहे उहा शइ सबबु सबब जो न बणिजे केतिरी बेइंसाफ़ी आहे इंसान जी हू माण्हू उन मैदान में हुआ मज़लूम ॾुतड़ियल फिरवाण जे ज़ुल्म खां बची हिते आया उन्हनि जे माश जो रहाइश जो इंतिज़ाम अलाह ताला कयो दीन पिया सिखनि हज़रत मूंसा खां हुननि पाण ॿियनि दुनिया जी शयुनि जी तलब कई हाणे रिज़ा उहा कंहिं सूरत में घटि कान हुई आफ्रीका जे मुल्क खां उहे पखी उॾरनि थकिजी अचे पवनि पीउ जे बल हिन मैदान ते उहे हथनि सां वठनि वठी करे पचायो खायो भाड़ो फ़िक्र ऐं राति जो उहा तुरंज बीह किरे जबलनि ते पहाड़नि ते ईअं जीअं मानी विछाइजी वेंदो वेंदी थोरो टुकड़ा खपे पिया खाइनि ताज़ी रोज़ एॾो रिस्क ख़ुदा जो पर हिननि उहो न सम्झो वञी पंहिंजो नुक़सानु पाण कयूं पोइ अलाह ताला फरमाए चङो शहर में हे बि त मिसरनि थी विसरनि कनि लखूं ज़मीन मां साल थो उते वञो सभु कुझु मिलंदो उते वञी पोइ पोखियो हुते सब्जियूं भाॼियूं भाॼियूं पीर हाज़िर करे त हुनखे चयो त हिन इलाइक़े में लहो अरिहा नाले हिकिड़ो शहर हुयो हुन अरिहा में वञो उते वञी वक़्तु गुज़ारियो थो अचे त बैतुल मुक़दस जे लाइ हुकुम कयो कुलू मिना हैसियत उते वञी खाओ पीओ कुलू हिकु तुन मगर ख़्यालु कजो तव्हां रहिया आहियो झंगल में तव्हांजे नज़र जो सामान उते घटि आहे मैदान पट अहिड़ी शइ कान्हे जो इंसान इंसान जे दिमाग़ खे पाण ते मुतवजो करे ॾिसण वारी शइ ऐं दिमाग़ खे मुतवजो करे कननि जो ॿुधणु दिमाग़ खे मुतवजो करे ॿियो सारो सारो सामान शहर में सभु शयूं आहिनि इंसान जे दिमाग़ में थियूं पंज दरवाज़ा खुलनि था हिन दुनिया ॾे उन्हनि सभिनी जो असरु दिमाग़ ते पए थो दिमाग़ु आईनेदार आहे दिलि जो दिलि ते अकस हुननि जो पए उहो दिलि जेका अॻे कमु कंदी हुई अलाह जे नाले जो उहा ज़रूरु मसरूफ़ थींदी हेॾे तॾहिं अलाह तरह फरमात में वञो हेठि कमु करे अलाह जो नालो वठंदा इस्तफार पढ़ंदा वञिजो त अलाह कर गुनाह गुनाह गुनाह कर कर कर माना ऐं सजो कंदा माना ग़फ़लत कयूं अलाह जो ज़िक्र छॾियऊं हीअ शइ त ॾिस उहा शइ त ॾिस कहिड़ियूं सुठियूं शयूं आहिनि माकुलात मशरूबात वग़ैरह माण्हू मकान जायूं हिक ॿिए खे ॾेखारनि पिया जिते अलाह जो ज़िक्र ऐं अलाह लाइ करिणो हुयो उते ईअं हिननि पंहिंजो कौल बदिलाए छॾियो तफ़सील वारा चवंदा आहिनि त तुंहिंजी शहीर पिया चवनि अरबी त हुई कान अथनि हिते जे मुक़ाबले में हिन त माना अरबी चवनि न अरबी काॾां पोइ थी आहे घणो देरि जेको चयो वियो वसियत कयो असां आसमान त उन्हनि ते हिकिड़ो हक़ल मोकिलीसीं ज़ुल्म पिया कनि जे वादी जो बयानु उहो मथे आयो आहे माना रब तबार हिननि जे तंबीअ जो सबबु हुई ऐं हिननि जे शरारत बाहि हुई अलॻि छह ॾींहं ॾिना हुआ पंहिंजे महिनत कशी जा भली कमकार करियो सते ॾींहं छंछर जो ॾींहुं अलाह जी इबादत कजो हुननि उन छंछर जे ॾींहुं बेहरकत कई हिननि खे हिर्स थियो दुनिया जो जमा करण जो पर ज़ाहिरी तरह सां उन्हनि हीलो कयो मच्छी मारींदा हुआ पोइ शहर में विकड़ंदा हुआ पीतो समुंड हो भरिसां हुतां समुंड कंदो हो मौज पोइ मच्छी आहे चढ़ी जे मथे वरी पाणी में लुड़ी वञे मोटी हिननि बंदि खणी ॿधा ॿाहिरि सुके ते ॿियनि ॾींहनि में बंदि पिया वधनि असां बंदि बधी छॾिया आहिनि बसि पोइ जो न पाणी उथल खाए त बदन थो बि हाल ते चढ़ी वञे न पोइ मोटे जो पाणी त पाणी मथां छॾो लही वञे मच्छी हेठि केतिरी बीह रहे पाणी बि बीठो रहे पोइ जीआरो थी बीहे पोइ सुभाणे थी रहे छा था करियो करे असां कोन ईलो माण्हू दीन में पंहिंजे दीन खे बि बचाईंदा आहिनि ऐं हीलो बि कंदा आहिनि इहा हाणे घणी तरह आहे तमामु केतिरियूं नाजाइज़ हराम शयूं उहे जाइज़ थी वियूं ऐं माशियात जे बहाने में हराम खे हलाल करे छॾियऊं इहा इहो देता वापार में तिजारत में धंधे में मामले में वाइदे में मियाद में कूड़ अटकलूं हराम खे हलाल करण जी कोशिशि वापार तिजारतूं घणनि तरहनि सां जिन में सूद जो असरु लाज़मी हलियो अचे सटे जहिड़ी तरह जंहिंजे न हुजे त अचे कान इहो इम्तिहान असां उन्हनि खां इम्तिहान वरितोसीं लीला साज़ी कयूं ऐं मकायो मालूम थो त जॾहिं हुननि अलाह ताला जे हुकुम जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करणु शुरू कई त पोइ शहर जा बाशिंदा केतिरनि क़िस्मनि ते थी विया कीअं थींदो आहे शहरी माण्हू पोइ घणा ई हीरा हरकतूं कंदा आहिनि उन में ख़िलाफ़ वर्ज़ी पिया कनि वरी ॿिया नसीहत वारा वीचारा फहमाइश कनि अमर बिल मारूफ़ कनि वरी अहिड़ा हूंदा आहिनि जेको अधु न न हेॾे होॾे मायूस थी चुप करे वेही रहनि उन्हनि जे सरकशी ऐं तकबर खां थकिजी पवनि पोइ उहे चुप कनि हे जेका पोई जमात आहे उन पहिरीं जमात खे चयो त हिननि खे सां तव्हां मथो साहणो हुयो त बेकार आहिनि छाजे लाइ तव्हां पाण खे परेशान कयो आहे मुबल दीन जा न पिया मुड़नि जेके थकिजी पिया उन्हनि खे रहंदो नसीहत पिया कनि त हिनखे छॾियो ज़रूरु हिननि जे मथां का हलाकत ईंदी अहिड़े क़िस्म जो मामिलो थी वियो मगर ॿई धुरियूं नसीहत न पियूं मञनि इन तबिके जी नसीहत बेफ़रमान बि कोन पिया मञनि नसीहत कंदड़ बि बस न पिया कनि पिया उहे कमु कनि पिया उहे साहिब अजम जा माण्हू माण्हुनि जी बेफ़रमानी माण्हू खे नसीहत खां रोके छॾे या कमज़ोर कमज़ोर न हुआ उमत में न हिकिड़ी क़ौम चयो हुनखे लिमत क़ौम खे वाइज़ था करियो छा लाइ था करियो मोहलिक उमर अलाह जिन खे हलाक कंदो जो आज़ादु कंदो इल्ज़ाम लाहिण लाइ पंहिंजे रब ते रब जे तरफ़ां इल्ज़ाम असां लाहिण लाइ चयो हिनखे चयो बि न पासो पिया माना चङा हिकिड़े पासे ॾे हूंदो आहे अलाह जो भउ ॿिए पासे ॾे हूंदी आहे उमेदु जे मञण जी पवे सलाह कैबर ते जॾहिं वञनि पिया फतह थी फरमायो त जेकॾहिं तूं ॻाढ़नि उठनि जे ॾाचनि जो वॻ वठी अचे हिन खां बहितर आहे उहा कौम मारे ऐं वठी अचे हिन खां बहितर आहे जो हिकिड़ो माण्हू मुस्लमान करे अचे ऐं कुझु न आणे इहो अज़म आहे हिकिड़ो हुननि चयो त रब जे तरफ़ां असांखे इल्ज़ाम ईंदो सो बि लाथोसीं हिननि मां तकवा जी उमेदु आहे फल मां नसू मां नसीहत सम्झायल वई हली लॻनि छॾायोसीं उन्हनि शख़्सनि खे जेके जेके बुराई खां रोकनि पिया उन्हनि खे निजात मुबलकीन हुया हक़ जा दीन जा उन्हनि खे चयोसीं त तव्हां निकिरी वञो ॿिया हलिया परे अलाह जे अलाव हिननि में दीवारूं लॻी वियूं रिवायत में अचे थो त ॻोठ में हिसा पइजी विया हिकिड़ा बेफ़र्मा न उन्हनि जा महल जुदा थी विया फर्मा जा महल जुदा थी विया विच दीवारूं खणी आयूं बसि तव्हां असांजो तालुक रहो ॿाहिरि निकिरनि त हुनखे नसीहत कनि बाक़ी हर को घरनि कनि पंहिंजनि पाड़नि में हली वञे बसि वञी अरिया पोइ जॾहिं अलाह जो अज़ाब आयो अज़ाब जी सूरत हिकिड़ी अजीब थी पई ॿिए ॾींहं ते चुप थी वई विच में दीवारूं पर आवाज़ु रोअण जो बेटो सॼो कोन छा थियो अहिड़ी हैराबादी सनसान थी वियो मुल्क दीवारनि ते चढ़ी राति में रखी ॾिसनि त सभु भोला भोलियूं ॿचड़ा ईअं थी वञनि पोइ हे आङुरियूं खणनि रुहनि अखियुनि मां पाणी रहे दुआ जे लाइ छा कयूं ज़बान त न रही न ॻाल्हाइण वारी इंसान जो कलाम भोले जी ज़बान मां कीअं निकिरे पुट असांजो ज़ालमनि खे पकड़ियोसीं बि अज़ाब अज़ाब भई सख़्तु पुछड़े सां सुकून बुराई कंदा हुआ रब ताला जेके मनो कंदड़ हुआ उतनि खे छॾायो ज़ालमनि खे हलाक कयो बाक़ी जेके चुप हुआ अलाह ताला उन्हनि जे जिन्स अमल ते उन्हनि खां बि चुप करे छॾी मदह जे लाइ गुनाह जो ख़ुदा तारीफ़ करे वरी मुजरम बि कोन आहे जो ख़ुदा खे अज़ाब जे पासे ॾे ॿुधाए उन्हनि खे ताला छॾे छा हाल थियो उन्हनि जी परमात्मा मां नु न जॾहिं उहे सरकशी करे पिया मन खां पोइ हुनखे अलाह भोले बणाइण मंदर बणाइण जो मक़सदु भला ॿी सूरत न इहा अलाह थो ॼाणे पंहिंजे मुराद खे ईअं चयो अथनि त इंसान जो रूह बद किरदारीअ जे करे ज़रूरु कंहिं न कंहिं हैवान जे तरफ़ माइल थी वञे थो हुन में हैवानीयत ग़लबो थी करे हिननि में मकारी ग़लबो करे वई बांदर ऐं भोलाई मकार क़िस्म जा हूंदा आहिनि हरकतूं कंदा आहिनि तंहिं करे हिननि जी सूरत खे अलाह ताला उहो नमूनो कयो जंहिं तरफ़ हिननि जो रूह माइल थी वियो ॿी कौम जेका बेगरत थी वई उन्हनि खे सूअर बणाई छो त उन्हनि जा रूह इन पासे माइल थी विया ॿाहिरीं सूरत हुअण जी पोइ महफ़ूज़ न रही अलाह ताला इतला कयो फरमायो ज़रूरु उथारींदो क्यामत ताईं क्यामत जे ॾींहं ते अहिड़ा हिकिड़ा शख़्स जेके हिननि खे बुरे अज़ाब ॾांहुं करे छिके न किले ख़ुदा जे तरफ़ां पको ऐलान थियो तौरात जी हुननि ताबेदारी न कई रब ताला कुर्ब क़यामत हिननि जे मथां कंहिं न कंहिं क़िस्म जो अज़ाब वारे वारे मुसलत कंदो अज़ाब अज़ाब लहंदो लहंदो चढ़ंदो चढ़ंदो ईअं थींदो रहंदो ऐं ते पोइ अहिड़े क़िस्म जूं मुसीबतूं घणियूं आहियूं दोस्त नसर बादशाह जूं मुसीबतूं आहियूं यूनानी बादशाहनि जूं मुसीबतूं आहियूं गलदानी बादशाहनि जूं मुसीबतूं आहियूं ऐं हमेशह इहे थींदा रहिया मजूसनि जी हमेशह मजिसहतुज़ारी कंदा रहिया वरी अलाह ताला हुननि ते हुकुमरान मुसलत कयो मुस्लमाननि खे कीअं कंहिं वक़्तु छुटनि कंहिं वक़्त में गिरफ़्तार हाणे वरी कुझु आज़ादु थी पिया आहिनि वरी हिननि जे मथां अहिड़ो को गर्दश ऐं चकर अदा वजो अचे इहो क़यामत क्या हाणे इहे हेठि मथे पिया थींदा हली पोइ आख़िर दजार जा मददगार थींदा हिननि मां असां हिकिड़ी कौम उथारीसींतान जिदा कईसीं हिननि मां हिकिड़ी कौम जेद जी दौलत ऐं हुकूमत बर्बादु थी वई मुखालत कयूं इज्तिमाही कुवत हली वई शौक़त मज़हब जी न रही इहे सभु हिन उमिरि जे इबरत लाइ अलाह आवाज़ ॿुधाया आहिनि मिनम साल हुनखे चङा बि रहिया मिननम दून साल ते घटिया दर्जे जा भला हुननि खे आज़मायोसीं सयाद वराइनि सां माना तकलीफ़ूं दुनिया जी हिननि ते आहियूं वरी आराम थिया वरी तकलीफ़ूं आहियूं त जीअं कंहिं न कंहिं तरह फ्री मोटी हे आख़िर ज़माने जे नबीअ सां साथ ॾियनि ऐं हुनजे उमिरि में गॾिजी कमु कनि त पोइ हिन जे लाइ भलाई थी पई पर हिननि कोन कई वञे इहे चङा माण्हू रहिया जेके पंहिंजो ख़ैर ख़ैर जो वक़्तु गुज़ारे विया फ़खल वरी ना ख़लफ ना साल हिननि जी औलाद पैदा थी वर्सल किताब उहे पंहिंजे नबी जे किताब जा वारस थिया हुआ या ख़ुदून हज़र अदना दुनिया जी ज़िंदगीअ खे पंहिंजे मक़सदु खे गणायूं या कुलू न चवनि पिया अलाह असांखे माफ़ु कंदो हे तौरात जे ज़माने में जेको हिननि खां अहद वरितो वियो हो ऐं हिननि चयो त असां वफ़ादार थी हलंदासीं त आकाम में हिननि कतो बुरी कई एतिरा करणु लॻा सचनि ॻाल्हियुनि खे फेराए ॿिए पासे कयूं हक़ीक़तुनि खे मटाइण जी कोशिशि कयूं आख़िर ज़माने जे नबी मुतालिक पेशियूं कयूं उन्हनि खे लिकाए छॾियूं इहे हरकतूं दुनिया जे सामान हासिलु करण लाइ जेको हुन सहयोग लॻा चवनि माफ़ु थी वेंदो का ॻाल्हि कान्हे इहे हरकतूं हुन अलाह हुनजे अलावा मिसरो जे करे को असबाब दुनिया जे साम्हूं अचे या ख़ुदू उन्हनि खे वठनि पिया दुनिया जे सामान खे चिॿड़ी पवनि ऐं दीन जे मामले खे छॾे ॾियनि पकड़नि पिया पंहिंजे किताब खे हिकिड़ा ख़राब माण्हू हूंदा आहिनि पासीरा रहनि दुनिया जे जहान में रिज़ जो मसइलो अलाह ताला जे हवाले ज़िंदगी सां वास्तो रखे थो उहो रिज़्क जो मसइलो को इताद सां वास्तो कोन थो रखे त ख़ुदा जा मुन رزق उन्हनि खे रिज़्क न मिलिया हा इबादत सां वास्तो नथो रखे न त बेफ़रमाननि खे रिज़्क न मिलिया हा जेके हर तरह जा गुनाह कनि था हयाती रिज़्क इहे पाण में मिलियलु आहिनि हिकिड़ो रूह जो बकाउ आहे ॿियो जिस्म हैवान जो बकाउ आहे रूह जॾहिं हिन जिस्म में बाक़ी रहे थो त पोइ हैवानीयत जो खाधो पीतो एतिरो क़ीमती त कोन्हे तूं मिलणु घुरिजे इहा ॻाल्हि न आहे ॻाल्हि असुल अफर्म बरदारी जी उहा किन माण्हुनि में हुई इस्लाह हाल जी थी भलाई थी किन माण्हुनि में न हुई अलाह फरमाए थो त तो नेकोकार जे अजरनि खे असां कोन ज़ायो कंदासीं उन्हनि जो अजर असां वटि क़बूल आहे मोटाए ॻाल्हि रब फरमाए थो हुननि जे हालात खे ॾिसो जबल हिकिड़ो मथां बीहारेसे मूसा सलाम ॾे ॼण छटरी आहे ईअं नज़र पियो अचे ऐं भाइनि पिया त इहो थो किरे मूंसां जबल ॾिसो था जबल वॾो बीठो आहे मथां असांजो आर पियो ॿिठो आहे जो थो किरे मथां या असुल मथे छटरी वांगुरु खजी हुननि ते आयो की हे तौरात शरीफ़ तव्हां ते कीअं अलाह ताला मोकिलियो आहे जेकॾहिं तव्हां तकवा ऐं तहारत कंदव ॾिसो तव्हांजे फर्मा बरदारीअ जे बाहि इहो जबल बि मथे परे बीठो आहे नथो परे तव्हांखे हालांकी जबल जे मथे बीहण ज़मीन खां पटिजी छटरीअ वांगुरु बीहणु इहो केॾो मुश्किल आहे तौराक इलाही कलाम आहे जबल इलाही हुकुम आहे हिकिड़ो तौरात अहिड़नि हुकुमनि सां घणनि संभरियल आहे इहो तौरात तव्हांजे मथां ईअं आयो हाणे हिकिड़ो जबल इहो तव्हांजे फर्म बरदारी जे करे तव्हां ते टुटे नथो यादि रखो जेकॾहिं पंहिंजे इलाही कलाम जी फर्म बरदारी न कंदो पोइ अहिड़ो टुटंदो तव्हां ते अज़ाब में गिरफ़्तार थी इहा ॻाल्हि अलाह ताला ॿुधाए थो यूदियुनि खे पर इहा समुझ हा मुस्लमाननि जे लाइ अलाह ताला फरमाए थोरान जेकर जबलनि ते विझूं हा त टुकड़ा टुकड़ा थी वञनि हा क़ुरानकूं उहो क़ुर पाक इंसाननि जे मथां आयो आहे हाणे जेके इंसान वफ़ादार न थींदा त उहे पाश पाश थी वेंदा हिन क़ुर सां क़ौमुनि खे जॾहिं उहे पंहिंजे पुठियुनि में रु जो अलाह खे वाइदो वरितो हो अरवाह जे मुल्क में अशा त मालानुसम हुननि खे हिक ॿिए ते इकरार अलस्त बि रब कोन त मां तव्हांजो रब न आहियां उन्हनि चयो साईं तूं आहीं शायदि न असां इकरार था कयूं अंतकुल जो अमल कयामत अलाह ताला फर्मायो यादि रखो मतिलबु क़यामत जे ॾींहुं चओ त असांखे ख़बर न हुई असां तव्हांखे हिते तव्हां खां वाइदो वठूं था उते इहो वाइदो वरी तव्हांखे मोटाए यादि ॾिबो जीअं सभु उस्ताद पढ़ाईंदो आहे सुबुह जो वरी शाम जो भेरो ॾियारींदो आहे इंसान जे वजूद जो उहो सुबुह हुयो हिन दुनिया में अचणु इंसान जी शाम आहे उते सबक़ु मिलियो हो अलस्त बि अलस्तुम जो कालू भला कयनि हिते अलाह ताला न बीहनि उस्तादनि जे ज़रिए ताबेदारनि जे ज़रिए उन सबक़ खे दुहिरायो आहे यादि करायो आहे अलाह फरमाए थो मतिलबु मां कयां चओ त साईं असां गाफ़िल हुआसीं कीअं न आहे बसि ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाई थी वञे ख़्यालु कजे मतां ग़लति कयूं ऐं त कुलू या चओ त इन मां अशरक आवान कबिल अबेदारे असांजे ग़लतियूं कयूं शिरक कया कुफर कया पोइ असां बि अलाह तरफ़ाईंदो तव्हांजे अबे ॾाॾे मेंसीं किताब मोकिलियोसीं ख़ुदा जे दीन जे बारे में उहो माउ पीउ जो फर्मा बरदार थी ऐं गुनाह करे शिरक करे कुफुर करे अबे ॾाॾे जे रस्म खे जारी रखे अलाह फरमाए पंहिंजे अलाह तबारक वताला जी फर्मा बरदारी करणु लाज़िम आहे पंहिंजे वक़्त जे नबीअ जी ताबेदारी करणु लाज़िम आहे पर जॾहिं सईद सलीन नबी आहिनि हमेशह जे लाइ रसूल असां वटि थी आयो असांजे लाइ इहा वॾी सहूलियत थी जो ॻाल्हि हिकिड़ी दीन हिकिड़ो फ़र्क़ु न अॻियनि में अञा जुज़ियात में फ़र्क़ु हूंदो मसाइल में फ़र्क़ु हूंदो हाणे मसाइलनि में फ़र्क़ु कोन्हे एतिरी आसानी थी पई हिन दीन युसर में अचे दीन आसानु आहे पर انسان इंसान खे संगत पुछड़ी अहिड़ो ख़राब थी करे जहिड़ो मिसाल आहे जेकर हुनखे तव्हां अॻिते छिकींदो त बि न ईंदो झुकी पवंदो न ईंदो उहे शख्सनि जिन खे अलाह जे दीन में अॻे करण जी कोशिशि कयो क़ुर कानून जे दस्तूर जे ज़ारी करण जे लाइ हुन खे दावत ॾियो अल्लाह जे हिकिड़ा ई दुनिया में पखिड़िजे हुन हुकूमत दुनिया में हले जंहिं मक़सदु लाइ इंसान दुनिया में आयो आहे हिकिड़ी इबादत बि आहे अदालत इबादत तो मलकूत में घणी आहे हदीस पाक में अचे थो मेराज जे राति आसमान ते वियासीं अतत समा हक़ आहे अंता हितां आसमान पियो चीकट खाए अकु अथसि चीकट करे मामिन शिविर इलाह मलकुल साज हिकिड़ी ग्राठ बि कान हुई वांदी मगर मलक उन में सजदे में ग्राठ बि वांदी न एॾो कमु हो इबादत जो इंसान खे अलाह ताला जे इबादत जे लाइ पैदा करे हा त एतिरी का खोट त कान ताला खे ॿियो जेको शान हो पंहिंजो हो अदल लतीफ़ ख़बीर आदल आहे लतीफ़ आहे आहे ख़बीर लतीफ़ माना दिलनि जा ख़बीर माना फैसलनि खे ज़ाहिर में बि सम्झे अलाह ताला अदालत जे लाइ माण्हू मोकिलिया इंसान खे ख़लीफ़ो कयो हर सदीअ में माण्हू ईंदा विया कमु कंदा रहिया अहिड़ी तरह अलाह तबारक बताला इंसाननि खे हिदायत हक़ सेखारियो त जीअं कमु कनि पोइ जेके अॻिते वधी ईंदा इहे बची वेंदा जेके पोइ हिते हटी पिया उन्हनि जो अहिड़ो हाल आहे हिते अलाह आयात न अलाह ताला फरमायो असां हिकिड़े शख्स खे आयात पंहिंजा ॾिनासीं ऐं ॻाल्हियूं हुननि खे ॿुधायूंसीं पोइ उहो न पियो अचे अॻिते पोइ हिते हटी पियो अहिड़ो शख़्स आहे जेके असां छिकियोसीं उहो पोइ हिते हटी पियो पंज सौ लख मिना दीन खे छॾे निकिरी वियो शेयाती लॻल शेतान कढ मकान में लॻायो को थियो कुमरा माण्हू थोरो दीन खां पोइ हटे थो पोइ शैतान लॻे हरीस बाग में अचे थो त अलाह जो ज़िक्र में रोब आहे जेको रब जो नालो वठंदो उनखे शैतान फ़र्क़ु हिन शैतान अला आदम शैतान इंसान जे कलब ते चढ़ी थो वेहे वेह ज़कर अलाह खानस अलाह खे यादि थो करे शैतान भॼी थो वेज़ा गफ़ल आद जॾहिं गाफ़िल थो थिए वरी शैतान चढ़ी थो वेहे वेह ते पोइ ईअं इंसान गाफ़िल थी वञे थो पोइ शैतान लॻनि था कढ पोइ वठी था वञनि पंहिंजनि रस्तनि में माण्हू जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि पंज दुनिया ॾे अखियुनि सां ॾिसण वारी शयूं ॾेखारे गुमराह कंदसि कननि सां ॿुधण वारा आवाज़ ॾेखारे गुमराह कंदसि ज़ुबान सां खाइण वारी शयूं लज़तूं चखाए गुमराह कंदसि नक सां नासू हणाए नाजाइज़ अलाकनि ते बिछड़ो कंदसि पेरनि सां पंधु कराए बेराहो कंदसि अहिड़ी तरह पोइ अलाह जो ज़िक्र त कोन्हे दिलि में पोइ शैताननि खे लॻो वारो अचे चढ़ी वेठो कल्ब ते हाणे हुकुम उनजो हलंदो अॻे अलाह जो नालो हो हुकुम अलाह जो हो हवास खम सां बि हुनजा ताबेदार त बदन बि जो ताबेदारु हाणे जॾहिं उहो गाफ़िल थी वियो ज़िक्र अलाह जो लही वियो शैतान चढ़ी वेठो अची हाणे हुकुम अखियुनि ते बि शैतान जा नज़र शैतानी हूंदी कलाम शैतानी हूंदो कदम कदम शैतानी हूंदो गुफ़्तगु उथणु वेहणु शैतानी हूंदो अहिड़ा शैतान माण्हू जो अॻवान थी वेंदा त क़ौम जी दिबाही कीअं थी पवंदो हिते अलाह ताला फरमाए त अहिड़े माण्हू जी हिन खे ॻाल्हि ॿुधाए असां आयतूं ॾिनीसीं पर सुरकी वियो निकिरी छॾे हुननि खे लॻा शैतान कट पोइ घुमरा हलो लफ़ा न विया जेकॾहिं असां घुरूं हा तुंहिंजो कयूं हा दर्जो पर हिन ईअं न कयो हिन छॾे ॾिनो दीन ते हिकिड़ो माण्हू पंहिंजी घंटे छोड़े फिटी करे भला छा भला चवंदो अखल पर उहो छपी पियो ज़मीन ते मिटी मिटीअ जो सामान खाधा पीता लता कपिड़ा माकुलात मशरूबात मलबूसात ईअं गर्ब थी वियो अॼु पेट खोड़े थो छपी ज़मीन ते किरी पई अथवाश ते मिसाल आहे कुटे जहिड़ो मसालो कसल कल अला तरह फरमाए थो दुनिया जो पूजारी राज़ी या कंहिं मीनार तां वनतस मन ऊंधो किरे अहिड़ो इंसान अहिड़े इंसान खे कंडो लॻे त कंडो बि न कढोसि ज़री हमदर्दी जे इहो माण्हू लाइक़ु न आहे जेको दीन खां परे थी वियो आहे अलाह ख़ातिर मदद करणु घुरिजे अलाह ख़ातिर मदद इहा आहे जेका दीन जो लतीफ़ो ॾिसो हुन में नेकी ॾिसो मदद करे जे न त ज़रूरत कान्हे हिन जो मिसाल आहे कुते जहिड़ो क़ुर पाण थो फरमाए हिन जो कुते जो मिसाल हिन तहमिल जेकॾहिं तूं उन ते बोझ विझे त बि पियो सके कुते ते जो हिकिड़ो ॿ टे सिर ॿार जा विझी चिली ठाहे विझोसि त सकंदो ऐं ततिरो कुझु लाहे छॾे त बि सके छो त कुते जे तबियत में एतिरी गर्मी आहे जो पियो सह कंदो आहे ॿारु हुजेसि त बि सह के न हुजेसि त बि हिनखे तव्हां दीन जी ॻाल्हि ॿुधाईंदो त बि सह कंदो न ॿुधाईंदो त बि सह कंदो छो त दुनिया खे पकिड़े छितो करे छॾियो आहे बसि हाणे इहो वेठा का ॻाल्हि इंसाननि जी ॿुधण जे लाइ तयारु आहे ज़ाल खे खे मसल कज़ब विया त इहो मिसाल उन कौम जो जिन असांजे आयतुनि ठोकरायो इहे सभु कुते गढ़ा दीन जो ॿार न खणंदा पर जे लाहियुनि त बि ओड़ा जे छॾियुनि त बि ओड़ा हे न बि तूं हिननि ते किसो बयानु कर में त त जीअं कुझु सम्झनि सोचनि ॻाल्हि इहा आहे असली इन्हनि माण्हुनि खे सम्झा छा मसलनि अलकौमी न कज़ब बि आया त अहिड़ो बुरो मिसाल आहे इन क़ौम जो जिन असांजे आयतुनि खे कूड़ो कयो अनफुसम ऐं पंहिंजे नफ़नि खे नसीब हूंदसि त पोइ केतिरियूं कमज़ोरियूं ऐं कुसूर जमाती हैसियत में माण्हू जा लही था वञनि हिकिड़ो इहो आहे इंसान जे नुक़सान जो बचाव जमाती ज़िंदगी यंगला अल जमात ॿियो बि हिकिड़ो आहे नुक़सानु जंहिंखां माण्हू बचे पर उहो पंहिंजे वस न आहे उहो आहे शहादत शहादत में पोइ माण्हू जो बचाव करणु थी हिन उमत खे घणा सबब अहिड़ा मिलिया आहिनि जंहिंजे करे माण्हू शहीद थी वेंदो आहे पछाड़ी हिकिड़ो शख़्स जेकर रुगो शहादत जी नियत करे दीन जे ख़िदमत में उहा नियत बि हुनजे लाइ भलाई आहे फरमाइनि था जंहिं माण्हू उमिरि भर शहादत जो ख़्यालु न थियो आहे पोइ उहो थी मरंदो या तंहिं करे इहा नियत बि तमामु वॾी आहे जेका इंसान खे करणु खपे पोइ जंहिंखे शख़्स खे शहादत जी नियत हूंदी हमेशह दीन जे ख़ातिर इहो माण्हू इन नियत जे बुनियाद ते साहिब आज़म चए पियो इन नियत सां माण्हू मरी त कोन पवंदो तरार या बंदूक मौत जहिड़ो हूंदो उहो थींदो भला मौत जी ॿी तस्वीर आख़िर छो माण्हू ज़हन में रखे भित मथां किरेसि या बीमार थिए तपजी पवे पेट जो सूरु दस्त जुलाब टीबी गंदा मर्द आहिनि माण्हू ज़लील थिए थो श अजीब मर्ज़ो खे नेमतूं मिलनि थियूं सकरात कान थींदी कबर में पुछा न थींदी टियों जनत में पहुचाईंदा ऐं पंजो ई तरब तर तबाल शफ़ाहत ॾींदो सतरि माण्हुनि जी पंजटीह अॻे हिन खां गुज़रियल पंटीह पोइ जेके ईंदा जेके वाजिबु नार हूंदा इज़त शहीद जे में इन्हनि जे लाइ शफ़ाहत शहीद जो मक़ाम आहे पर इहो इख़्तियारी न आहे जंहिंखे अलाह नसीब कंदा नियत त इख़्तियारी आहे मतिलबु इहो आहे त जेको मेंबर जमात जे शहादत जे नियत में हूंदो हुनखे जमाती कमु करिणो आसान हूंदो मुसीबत का बि हुनखे मुसीबत न लॻंदी चवनि त जॾहिं मां ॿधियूं थो तौत मथे ते त मां कहिड़ी तकलीफ़ थी परवाह माण्हू जो अज़म वधी वेंदो आहे हिदायत करे हिदायत वारो आहे हिदायत हुजे असुलु मक़सदु इबादत आहे हाणे त इंसानु पंहिंजे मक़सद खे फेराए चए त मुंहिंजो मक़सदु खाधो पीतो खाइणु आहे जायूं जोइणु आहे त पोइ हैवाननि खां इहो कीअं